Сура Аль-Худжурат. Комнаты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я айюхаллазина аману ла тукаддиму байна ядай Аллахи ва расулихи ваттакуллах. Инна Аллаха самиун алим. О те, которые уверовали, не опережайте Аллаха и Его посланника, и бойтесь Аллаха, ибо Аллах слышащий, знающий. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم Воистину, сердца тех, которые при посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил или раскрыл для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах прощающий, милосердный. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном.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 Но Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم по милосердию и милости Аллаха. Аллах знающий, мудрый. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Воистину, верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, быть может, вы будете помилованы. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя, друг друга, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير О люди, воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину Аллах знающий, ведающий. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ۖ وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم Бедуины сказали, мы уверовали. Скажи, вы не уверовали, посему говорите, мы стали мусульманами. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умолит ваших деяний. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника – а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم Скажи, Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах знает обо всякой вещи. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду. Воистину, Аллах знает сокровенные небес и земли, Аллах видит то, что вы совершаете.